Լրագրող գրող Մարկ Գրիգորյանը աուդիոգրքի ձևաչափով ներկայացնում է իր Իմ Ղարաբաղը գիրքը։ Գիրքը գրվել է ռուսերենով, հայերեն թարգմանությունը Սուսան Տիոյանի։ Գլուխ 6-րդ։ Կնունք Շուշիում։ Իմ կյանքում մի քանի անբացատրելի իրողություններ են եղել։ Հետագայում ինչ որ կերպ կարողացել եմ հասկանալ, թե ինչու եմ այս կամ այն քայլին դիմել, բայց այս դեպքը միանգամայն բացառիկ էր։ Ես մինչև հիմա էլ չգիտեմ, թե ինչու որոշեցի 37 տարեկանում մկրտվել։ Ես կրոնապաշտ չէի։ Հավատքի ու եկեղեցու հանդեպ չեզոք դիրք եմ ունեցել, թեև դեռ ուսանող լինելով այցելել էի Հայաստանի գրեթե բոլոր աչքի ընկնող միջնադարյան եկեղեցիներն ու վանական համալիրները։ Երբեք անհարմարություն չեմ զգացել նրանից, որ մանուկ հասակում ինձ չեն կնքել։ Դա որևէ կերպ չի անդրադարձել ինքնությանս վրա։ Այնպես որ միչև հիմա էլ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչն ինձ դրթեց մտածել մկրտության մասին, այն էլ Ղարաբաղում եւ հենց Շուշիում։ Այնպես ստացվեց, որ 1995 թվականի ամռանը հերթական անգամ հանդիպելով հին ընկերոջս Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանին, խնդրեցի նրան կնքել ինձ։ Դու մկրտված չես հարցրեց arczepiskoposը նայելով իր խորաթափանց պայծառ աչքերով։ Անկնունք եմ, խոստովանեցի ես։ Բայց ես մկրտման արարողությունը Երևանում չեմ կարող կատարել, շարունակեց Պարքևը։ Դա իմ կողմից անվայել կլիներ, ես չեմ կարող օգտվելով իմ կարգից արարողություն կատարել ոչ իմ ծխական տարածքի եկեղեցում։ Ինչ ճիշտ չհասկացար, պատասխանեցի ես։ Ես ուզում եմ կնքվել Ղարաբաղում, Ահա թե ինչ երկարաձգեց նա, միանգամել ուշադիր նայեց ինձ եւ ասաց. «Հենց վաղը գնում եմ Ղարաբաղ։ Գնանք միասին։ Քեզ կկանքենք կանաչ ժամում»։ Ես անշուշտ համաձայնվեցի։ Փոքրիկ ու հարմարավետ կանաչ ժամը գտնվում է Շուշիում, Վեհասքանչ Ղազանչեցոց տաճարից ոչ հեռու, որը 1995-ի ամռանը դեռ կարգավորված ու նվիրաբերված չէր պատերազմից հետո, որի ընթացքում ադրբեջանական բանակն այստեղ հրետանային արկեր էր պահում։ Շուշի հասանք երեկոյան, երբ արդեն մտնել էր։ Գնում էինք Գորիս Ստեփանակերտ աներևակայելի վատ ճանապարով։ Տեղտեղ այն ամբողջովին քարոքանդ էր, ինչ որ տեղերում տեսանելի էր նեղ դեռ նախապատերազմյան մաքուր ասֆալտը։ Շրջադարձներին ստիպված կանգ էինք առնում, սпасելով միջև կարմիրի կարուսները կհաղթարեն լեռնային ճանապարհի հերթական շրջադարձը։ Որոշ տեղերում սակայն ճանապարհը բարեկարգել էին, աշխատանքները կատարվել էին սփյուռքի նվիրատվությամբ։ Պարքևն ապրում էր Ղազանչեցոց եկեղեցու դիմացի 5 հարկանի տան երկրորդ հարկում։ Ես գիշերեցի հարևան Գաստիվոյ բնակարանում, որտեղ դրված էին նեղ մահճակալներ, կոկիկ ծածկված զինվորական ծածկոցներով։ Առավոտյան չնախաճաշես, ասաց Պարքևը ուղարկելով ինձ քնելու։ Հաղորդությունը պետք է ընդունել քաղցած։ Քնեցի անհանգիստ, արթնանալով մոտեցա պատուհանին։ Առավոտի մշուշում նկատելի էր սովորական Խրուշչովյան 5 հարկանի շենքը փողոցի հակառակ կողմում։ Պարզ էր, որ այդ շենքն անբնակ է։ Ճակատի վրա հրդեհի հետքեր էին, իսկ պատուհանիցս դիմացի երկրորդ հարկի պատշգամբում քնած էր վայրիացած շների ոհմակը։ Տնից դուրս եկա։ Այն ժամանակ պատերազմից ամիջապես հետո Շուշին ծանր տպավորություն էր թողնում։ Շուրջս կիսական տներ էին, որ ինձ էին նայում անապակի պատուհաններով։ Տեղ-տեղ դարպասների վրա սպիտակ ներկով գրություններ էին երևում, զբաղված է, ամենուր հրդեհի հետքեր էին։ Քայլում էի Շուշիի կենտրոնական փողոցով ու մտածում. երևի պատերազմ տեսած բոլոր քաղաքները նման են միմյանց, իսկ պատերազմի հետքերը շատ ծանր են, ինչպես եւ ինքը պատերազմը ամայի փողոցներ, քարուքանդ տներ ու ավերակներ, հրդեղի հոտ ու ծուխ։ Այս պատկերի վրա վեր էր հառնում Ղազանչեցոցի զանգակատունը, իսկ հերվում նշмарվում էին մինարետներ։ Ինչպես հետո բարձեցի, դա Գեֆհար աղայի մսկիթն էր։ Հանուն արդարության պիտի ասեմ, որ Շուշին այնուամենայնիվ սարսափելի տեսք չուներ։ Այնտեղ փողոցային մարտեր չէին ընթացել, տոտալ ոչնչացման հետքեր չկային։ Ճնշող տպավորություն էր թողնում մարդկանց գրեթե իսպար բացակայությունը։ Իրավիճակը 1995 թվականի ամռան համար կարելի էր բնորոշել այսպես. ադրբեջանցիները լքել են քաղաքը, իսկ հայերը քաղաք դեռ չէին եկել։ Պատկերը կարծես ընդգծում էր երբևնի բարգավաճ այս քաղաքի ճակատագրի ողբերգականությունը։ Շուշին հարատևել է կիսադատարկ եւ կիսաավեր 1920-ից մինչեւ 1960-ական թվականները, քանի որ 20 թվականի մարտին այստեղ սարսափելի կոտորած իրականացվեց։ Բնակչության կեսից ավելին Շուշիի բոլոր հայերը կամ կոտորվեցին, կամ դուրս քշվեցին, իսկ նրանց տները կրակի բաժին դարձան։ Լուսանկարներ կան դատարկ ամբողջովին քանդված քաղաքի, որտեղ հնարավոր չէր տեսնել գեթ 1 տուն, ուր կարելի կլիներ ապրել։ Այս տեսքով Շուշին կանգնեց միջև 60-ականների սկիզբը, երբ պաշտոնական Բաքվում սկսեց այն բնակեցնել ադրբեջանցիներով։ Այս տխուր հուշերով համակված ես հասա միջև մսկիթ, ապա շրջվեցի ու դատարկ փողոցներով վերադարձա դեպի այն տունը, որտեղ Պարքևն էր ապրում։ Եվ մենք գնացինք դեպի կանաչ ժամը, քողարկված 4-5 հարկանի Խրուշչովյան տների հետևում։ Այն շատ հարմարավետ մի տեսակ տնային տպավորություն էր թողնում, եւ այդ զգացողությունը չէր խաթարում բարեխղճորեն մաքրած հողեհատակը։ Եկեղեցական ծուխը Շուշիում ապրող մի քանի ընտանիք կանայք, տղամարդիկ եւ երեխաներ էին։ Զանգահարը 7-8 տարեկան եկեղեցական հագուստով մի տղա ջանում էր օգնել սրբազանին։ Ես ծնկի իջա։ Դա ցավոտ էր անսովորության պատճառով, բայց եւ հաճելի։ Ծիսակատարությունը աղոտ եմ հիշում։ Եկեղեցուց դուրս եկա որպես կատարյալ քրիստոնյա։ Բայց հիմա էլ ստույգ չեմ կարող ասել, թե կնունքն ինձ ինչ տվեց։ Իսկ գուցե մի բան վերցրեց ինձանից եւ առհասարակ ինչու դա արեցի եւ ինչու հենց այստեղ Ղարաբաղում։ Չգիտեմ, պատասխան չունեմ։ Դրանից հետո Շուշիում բազմիցս եմ եղել։ Ինչու թաքցնեմ, հաճելի է լինել այն քաղաքում, որտեղ մկրտվել եմ, շրջել փողոցներով, գնալ կանաչ ժամ, Ամեն անգամ այստեղ գալով աշխատում եմ անպայման այցելել Նարեկացի արվեստի կենտրոն, որտեղ զարմանալի մարդիկ են աշխատում, երեխաներին սովորեցնում արվեստի գործեր ստեղծել։ Երբեմն գնում եմ պատկերասրահ, որպիսի կանգնեմ Սարյանի ստեղծած Սիմեոն Ալաջալովի գծանկար դիմանկարի մոտ։ Հիշել թե ինչպես էին ընկերություն անում Ալաջալովը, Քերի Սենյան ու իմ պապիկը, ճարտարապետ Մարգ Գրիգորյանը։ Բայց սա միանգամայն այլ Ղարաբաղի հետ կապ չունեցող պատմություն է։